Pirmoji karalių knyga, devintas skyrius. Kai Saliamonas baigė statyti viešpaties namus, karaliaus namus ir visą, ką jis buvo sumanęs, viešpats pasirodė Saliamonui antrą kartą, taip, kaip buvo pasirodęs Gibione, ir tarė, aš išklausiau tavo maldą ir prašymą, aš pašventinau šituos namus kuriuos pastatei, kad juose amžinai būtų mano vardas. Ir mano akis bei mano širdis visuomet bus ten. Jei tu vaikščiosi priešais mane kaip vaikščiojo tavo tėvas Dovydas, tyra ir neklastinga širdimi, vykdydamas tai, ką tau įsakau ir laikysiesi mano nuostatų bei potvarkių, tai įtvirtinsiu tavo karalystę sostą Izraelyje amžiams, kaip pažadėjau tavo tėvui Dovydui, sakydamas. Tu nepritrūksi vyro, kuris sėdėtų Izraelio soste, Bet jei jūs ar jūsų vaikai nuo manęs nusigręšite ir nesilaikysite mano įsakymų bei mano nuostatų, kuriuos jums daviau, ir nuėję tarnausite kitiems devams ir juos garbinsite, tai išnaikinsiu Izraelį iš žemės, kurią jiems daviau, ir atmesiu šituos namus, kuriuos pašventinau savo vardui. Izraelis taps patarlę ir priežodžiu visoms tautoms. Ir dėl šitų namų, kurie dabar išaukštinti, kiekvienas praeivis stebėsis, švilps ir klaus, kodėl viešpats tai padarė šitai žemiai ir šitiems namams. Ir atsakymas bus, kadangi jie paliko viešpatį savo dievą, kuris išvedė jų tėvus iš Egipto ir garbino kitus dievus ir jiems tarnavo, tai viešpats siuntė jiems šitą nelaimę. 20 metų, kol Saliamonas statė viešpaties namus ir karaliaus namus. Tyro karalius Hiramas parūpindavo Saliamonui kedrų bei kiparisų, medžių ir aukso, kiek jam reikėjo. Už tai karalius Saliamonas davė Hiramui 20 miestų Galilėjos žemėje. Hiramas atvyko iš Tyro pažiūrėti Saliamono jam dovanotų miestų ir jie jam nepatiko. Jis sakė, kokie tie miestai, kuriuos man davei mano broliai. Jis pavadino juos Kabulo šalimi ir taip jie vadinami iki šiol. Ir Hiramas pasiuntė karaliui 120 talentų aukso. Karalius Saliamonas įvedė rinkliavą, statydamas viešpaties namus, savo namus, Miloja ir Jeruzalės sieną, Hatsoro Megido ir Gezero miestus. Faraonas, Egipto karalius, užėmė Gezerą, jį sudegino, išžudė kananiečius, gyvenusius mieste, ir atidavė kaip kraitį savo dukteriai, Saliamono žmonai. Saliamonas atstatė Gezerą, žemutinį, bet Horoną, Baalatą, Tadmorą dikumoje, pastatė sandėlių, kovos vežimų ir raitelių miestus. Jis statė tai, ką norėjo Jeruzalėje, Libane ir visame krašte, kuri valdė. Neizraelitų kilmės gyventojų iš Amonitų, Hetitų, Perizų, Hivų ir Jebusiečių tautų, kurių Izraelitai neįstengė visiškai sunaikinti, palikuonis Saliamonas apdėjo prievolėmis ir taip liko iki šios dienos. Bet ne vieno Izraelito Saliamonas nepavergė. Jie buvo kariai, tarnai, kunigaikščiai, vadai ir kovos vežimų bei raitelių vadai. Saliamonas turėjo 550 prižiūrėtojų darbininkams. Kai farono duktė persikėlė iš Dovido miesto į savo namus, kuriuos Saliamonas jai pastatė, jis pradėjo statyti Miloje. Tris kartus per metus Saliamonas aukodavo deginamasias bei padėkos aukas ant aukuro, kurį jis padarė viešpačiui. Jis degino ir smilkalus ant aukuro, kuris buvo viešpaties akivaizdoje. Taip jis pabaigė statyti namus. Karalius Saliamonas pasistatė laivų Ecion Gebere prie Elato, Raudonosios jūros pakrantėje, Edomo šalyje. Hiramas atsiuntė tiems laivams savo tarnų, patyrusių jūrininkų, kurie plaukė kartu su Saliamono tarnais. Tie nuplaukė į Ofyrą, iš ten parvežė 420 talentų aukso karaliui Saliamonui.